Paco, ah, aquesta este programa, jo de Godillenc, Godillenc, ciudades ciutadans países països andorrans. Mira, me la ciutadans- a dos mans. Que això, este programa s'escolta en tota la galàxia, Paco. Sí, la galàxia? Això què? Pues escolta més gent de tota la galàxia que en Godella, que no ah, saps. sí? Godella, sí. la de la teca o de la... Bueno, això, ciutat anatori, ciutat anatori. Si te pica el cul, te la claves per l'orella, tio. Llévate el pali de la boca per parlar, cabró. Cabró jo, sí. I, se, i sa boqueta, i sa boqueta. Sa boqueta, sí. Bé, això Ciutat Anatori, un programa fet per postadolescents d'entre 25 i 60 anys. Que fan un esforç per no ser més escatològics de lo que pertoca eh... i que, eh, a més, tenim un, pro, un telèfon de contacte. Exacte. Això, això, això Ciutat Aleatòria, un programa fet per, per sí. gent en el síndrome de Peter Pan. Exacte, si voleu fer l'amor o jugar a tonteries, toqueu als 96 354... Ai, no, és 364. Ja no s'equivoqueu, hòstia, si no, no jugarem a Peter Pan. 364 29 52. No, 364 29 52. Exacte. Ha dicho, número 6. Exacte. I per la mateixa, també podeu entrar per la pàgina web ciutatanatori.com No, Paco, voy a hacer mal. 3 W, Punteca, gracias a mi Rulo. ¡Ay, Rulo! Eres el tío más bonito del mon. ¿No es buena persona hoy? No. Pero si es buena persona. Ah, es más que buena, persona! persona. persona. Els comandaments Technics, el señor Jordi Coy. Ahí, ahí, claro que sí, que Claro ah, que sí, Caliter. Qué grande. Claro que sí, campeón. Campeón, ahí, campeón. y ahí, así Y, al tío Paco. Els comandaments, el tio Jordi, el tio Paco està descomandat i així Paco, tenim a un Paco, en comand... Paco. Cabrón. Que <laughs> Ay, qué cabrón sou, Mira que t'agrada Paco, Paco, Paco. A mi sí, ay, me pone que te pone. I bueno, també vos parla el tio Pau Picor. Anava a presentar-te Picor. Gràcies, Paco. El piconendo, el tio més llarg i més prim d'esta ciutat de Collella. I molt bé, de rastes. Avui tindrem els nostres corresponsals arreu dels països andorrans. Vaya a blindar palabra es que se la casquen a dos manos. Molt que el Jordi avui va preparar va No sé, la banda del no, sé, no único que va a carregat en este programa. Es que el tío Jordi, tío el chiclete el col·loca, ¿eh? eh, sense més demora... Me que dejan las anfetas al alcance de los niños. I <laughs> sense preámbulos. preàmbulos, anem a comenzar el Ciutat Anatori el 27 de marzo de 2010. un mho Ja a comenzar una canción de Betagarli. ¿Sí? Que son unos que es con yo no me les ha follado. Sí, no. Pero una que, una que, con ellos. Pero están sí. allá en Bacamun, ¿no? Para País vasco o algo así, ¿no? Sí, no, están, son de Vitoria, son de estos que hablan, hablan, hablan, castellano, pero hablan, luego cantan en vasco. ¿Vitoria Gastei? Sí, como estos, estos padres. ¿me la gastas o no me la gastas? Estos padres modernos que hay, que a sus hijos les hablan en valenciano de cara a la galería. Exacto. Ay, chique. pero cuando los riñen, los riñen en castellano. Claro, y, los, claro, y, los, apuntan luego a colegios concertados de curas y de monjas. Eso es, deja que los niños se acerquen a mí. Que me la chupe el primero, el segundo. més, anem a començar a Metagarri una cançó del seu disc Friki Festa i la cançó Sure Accetti. Encara, Metagarri! Metagarri! esta canción la dediquem especialmente a Miguel y a Sam, que están ahí en, en el mesón bar Bocateria Sam. I al senyor... Escoltant este programa, al Pol no, que encara no haurà arribat, que està dormint la siesta. Pol, eres lo millor, que collons. Molt bé. sapem fare el vi sapem fare gramini, una parla especial. Es veneno, es pura, es mortal.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 T'has posat, t'hem posat, t'han posat. Ciutat Tanatori. <laughs> Sánchez. Ciutadans i ciutadanes dels països andorrans. I, i d'arreu del món. Tot el món que se la casqui com a mínim a dos mans. Bueno, antes de que el tio Pau comença a pegar-nos la vara, com Ai, és habitual... el tio de la vara va ser mañana! a donar una salutació als nostres amics de, de Ràdio Activa d'Alcoi. Yeah! 107.6 de la FM, que ai, estan ai. remetent este programa en directe per a tot l'Alcoià. Alcoià! Yeah! la gent del Ràdio Mistelera 101.4 yeah! Ràdio Mistelera de la Xara que no està ni en Dènia ni en Alfara ni en Ondara home en Alfara segur que no i se Paco va i res tio Paco notícia noticieta Eh, jornada per la, valle, eh, la Valleta d'Agrés. El proper divendres 28 de maig, a partir de les 20 hores, des de Maulets de l'Alcoyà, realitzarem al casal Jaume I de la Vall d'Albaida Parc Mestre Ferrero, d'aneu 20 baix. Parc Marc Mestre Ferrero, d'aneu 20 baix. Baix eh, no es vol dir en plan pejoratiu d'on tenien una jornada per la velleta d'Agrés. On tenien. Ah, on ja, tenien. Ja parles valencià mal. Eh, on teniente. No, <laughs> on tinien, Paco. On, on tinien. On tinien. Eh, el tinien que me la xucle. Molt bueno, de d'Agrés a la qual molt. es compondrà del següent programa. Xerrada sobre la velleta, un company de la plataforma Salvem la velleta ens explicarà el problema de la construcció d'una autovia entre Villena i Muro. Che, està xentolant això de l'autovia, eh? Actuació musical amb Toni de l'Hostal. Ixe que nosaltres diguem yeah! Toni yeah! de l'Hostal. Música del cantador amb, fo, amb tocs humorístics. Home, humorístics, sarcàstics i cabrons. A continuació tindrem sopar de baix braç per la balleta del mateix casal. Cal que porteu l'entrepà, perquè si no, no minxareu. La, picadera, la picadeta corre a compte nostre i la beguda es pot comprar al mateix casal. Eh? Eh, per més informació, a la www.folleuloquepoqueu, Maulet, se la fan una mà, orgia, no, org, eh, barra Alcoyà. Vinga, això per ahí. Eh, dicho, ha dicho que si se la hacen una mano y más información en www.maulets o siga barra Alcoyà. Si no me la chupes, güey, me la chupes. Molt bé, Jordi, què tenim per ahí preparat? Que me falla la memòria. Volve, además fica una cancioneta dedicada al tío Paco y a los bencineros de Godella. Ahí, ahí, bencineros, que, se la clavaron la Allí. Esteu escoltant Ciutat Tanatori. Un programa fet per postadolescents d'entre 25 i 60 vino! Viva el vino! ciutat anatori, 7 i 20 de la vesprada, emitint per a tota la galàxia i per a tots el País Valencià i, I tots no els països andorrans, Reino de València. Ai, perdó, País Valencià. I la vesprada és Madrid de Tarda. La vesprada, escolta, encara que no te dones compte, ja te l'han clavada. Molt <laughs> pues tio Paco, l'altre dia vaig estar ahí en el concert i en el Xufarroc que, que, que per cert mos van fer pagar a la premsa, van repartir així dos entrades en Ciutat Anatori. Ah, sí, sí. Mos van fer pagar a la premsa, però bueno, me van convidar a un combinat d'ixos de, de, sí. de burret i, Y horchata y vamos. Caldo, español? No le No a hablar mal, pero ni n'hi che, ni a personal. Y bien Y res, tenemos otra otra banda del fil telefónico a una persona que ya está en primavera, ella está enamorada y ella es el al Soriano. Soriano, viva tu mano! Soriano! que puta eh, eh, eh, ¿Qué te andaba a decir, tío? Tan, el teléfono que si no que en Tenías el móvil apagado, me pensaba que te habías pirata a, a follar por ahí. Va, que va, hombre. Bueno, pues contamos, ¿tenemos agenda este de semana? Sí, pero una agenda muy flojita. Muy flojita, muy flojita. Soriano, ¿sabes lo que ha hecho el Zapatero? Sí, ¿qué ha hecho? Tío, pues, infórmame, que estoy desactualizado. Poner en práctica el plan 5. El plan 5, que por el culo te la hincha. ¡Ay, tu huevo! ¡Más que vale, más que vale! ¡Viva la Castilla Libre Independiente! Ahí estamos, el tío Paco y Soriano, que son los poetas de Ciudad Natori. Pues Soriano, adelante con la agenda. Venga, va, te, te, comento. El viernes 28, concierto en el Papa haberse matado en Sedaví, que tocan católicos y desconcierto. que los niños se a mí. Y luego, el sábado 29 hay un concierto en el centro social ocupado la residencia. No sabéis dónde está, está al lado del Mercavalencia. Sí, Ese la gente. Ese Mercavalencia bueno. Eh, eh, eh. Ahí estamos. Lleva una pudor que te caguen, niño. lo, Lo que, lo que caguemos es valencians, ¿eh? ¿Qué mes? ¿Qué mes? La charla empezará a las 8 y irá por la libertad de los encausados de, en el 4F, que no sé si sabréis es. Es un caso que detuvieron a unos chavales en Barcelona el 4 de febrero de 2006 y tuvieron una brutales palizas en prisión. señor. y nada, pues... Eh, como siempre, nunca me defraudas aunque te lo hagas a mano. ¿Qué cosas más bonitas nos cuentas, Soriano toda la semana? Hay que luchar por esa gente, tío. Preciosas, preciosas. Bueno, ¿qué venía por ahí? Bueno, y luego sí que tenemos conciertazo. Este sí que hay que decirlo que es un conciertazo el sábado en el Resoe, en el e, en Camino de Moncada, en Valencia, eh, que tocan eh, Rock Bastards y, los grandes Social Combat con su Rock Rebel ahí a tope. Ahí, ahí. ¿Esos de dónde son? ¿De Huelva? Esos son de Alicante. Alicante es eh. importante, pero no tanto. Sí, sí, y siempre... <laughs> Sigue, sigue. Es una agenda, porque ya te digo, es que los punkis se han amariconado con eso de que viene el Bisbal y el Alejandro Sanz. ¿Eh? Se han amariconado. Me cago en Dios, se les robado la cresta. Calma. Y se han ido a vender cervezas. ¿El ¿Eh, qué, perdona? Se han ido a vender cervezas ahí al béisbol. ¿Qué va? Están haciendo cola para comprar la entrada para llevar a las novias. Joder, es que la peña, tío, no, se enrolla. Vos, Oriano, tenemos que escoltar una canción de Social Combat. Exactamente. La de Can't Change the World. No pueden cambiar el mon. Que en español, ¿cómo se dice? No podemos cambiar el mundo. Es que mira que te, es que te eh, com un llibre ya sabes que que va Tori va a hacer un concurso de veure y se a mano. Y por està, entre entra Beluco en el chat que también ya material, pero si a Beluco, si tomos informes, no usa bien. A tirar a Beluco! La Beluco un de un ahí, de de, tercermundistes de, norte del Sud, de Silla. Una cosita importante que se me había olvidado. Dímela. Dime, dime. A ver, es que estoy mirando por ahí por la página web y esas cosas. Hay una manifestación súper importante el día 12 de junio, que ya informaremos. pues ya informaremos, desgraciado. No, pero lárgala, lárgala, lárgala. Pero para ir informando, para ir calentando. Ahí, ahí, calentando motores. Mira que gusta dar calenza, tío, el tío Paco. Es, una manifestación en eh, solidaridad con los trabajadores de Grecia. Sí, señor, sí, señor, que son trabajadores de Europa, del planeta y solidarios con todos los castellanos, los valencianos, los murcianos, los catalanes, los aragoneses y su puta madre, tío. con todos los pueblos del mundo. que luchan por su libertad. Bueno, dime más cosas. Pero lo importante es que nuestros amigos de Facholandia 2000 ah. han preparado una contramanifestación diciendo que los rojillos vamos a ir a tocar los cojones a su manifestación. A tocarlos, no, a reventárselos. Eh, eso digo yo, a reventárselos, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Esos no tienen vergüenza, son unos sinvergüenzas, son unos esbirros, unos perros del sistema, unos drogadictos, unos, venda, unos vende mierda. O sea, viven y, se mantienen de los camellos. Son unos cabrones y unos asesinos. Y encima se presentan a las elecciones, ¿o no? Sí, sí. que lo sepa todo el pueblo del mundo. Son unos asesinos. Paco, está, estamos alterados. Sus palabras. Bueno, no, ficar... eso, eso, ha sido un orgasmo nada más. Me caguen otros dos y además ficar social comba ya, hombre. Soriano, apachurla a ya. Apachurla. Ale, Oh, social comba, can change the world. noticieta feta passada per notícia Europa Presión i en castellano. Castellano, que és l'idioma no sols de l'imperi, sinó d'eixa mena de gent i quantitat de gent que se sembla que sota el silenci de l'imperialisme de espanyol dels capitalistes eh, doncs eh, pateix o pateix d'alguna manera la repressió bestial salvatge del capitalisme, la fam, la por, la misèria, la, fam, la manca de llibertat. Eh, des d'ací una salutació a tot el poble castellà que lluita per la seva independència, el seu dret a la llibertat i a l'autogestió. Aleshores, la notícia és, eh, està donada per Europa Pressió. Ivan Castellano, donada les circumstàncies, eh, de lo que pasa per ahí, però on estan es polítics. Que, això que és el l'hemiciclo, la, la media plaza de toros... Viva Espanya. Eso, i viva el vino, exacte. Doncs di, diu així, La llegada de pateras y cayucos procedentes de España eh, en mayo del 10. Agentes de la policía marroquí y salvamento marítimo rescataron este miércoles día 12 en la costa de Rabat una embarcación neumática en la que viajaban 43 inmigrantes de origen español, entre ellos 15 pensionistas, 10 funcionarios, 12 mujeres en estado y 5 autónomos que juraban no haber sido los culpables, todos en buen estado de salud, según informaron fuentes de salvamento marítimo. Los agentes interceptaron la embarcación en torno a las 17 horas, es decir, decir las 5 de la tarde, allí no se concedió, situada a unas 15 millas del suroeste de Rabat, hasta donde se desplazó la policía marroquí y el guardemar Caliopez... de salvamento marítimo. Los inmigrantes fueron llevados hasta el puerto de Rabat, donde llegaron sobre las 18 horas, o sea, las 6 de la tarde, o de la hora baixa en Mallorca, horas, y fueron asistidos por miembros de la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja Española, que les proporcionaron ropa seca y comida y posteriormente trasladaron... Cruz Roja Española de eh, España! ¡España, de España! eso es. ¡Viva la cabra y el vino! Bueno, pues la Luna Roja, como siempre, les proporcionaron ropa seca, comida y posteriormente trasladaron al centro de acogida del que dispone el puerto de Rabat. De esta forma, dicha patera supone la primera llegada de inmigrantes que arriban a las costas marroquíes procedentes de España. Pese a las condiciones meteorológicas, después de anunciar las medidas de recuperación económicas emitidas por el actual gobierno de Zapatero, o sea que ahora ya van a saco. Ya no es una, son 4.000. Después han pasado a disposición del Cuervo Nacional Morunos para su identificación e inicio de los trámites de devolución a su país de origen, excepto uno de los autónomos, pescador, que ha, sido puesto a disposición del Servicio de Justicia por la comunidad islámica, ya que él mismo en el trayecto abordó a unos pacíficos piratas somalíes y les cambió redes de pesca por las escopetas. La Guardia Civil recorre a pie el trayecto de costa. Esa, esa. Eh, eh, eh de costa española como medida disuasoria para frenar futuras expediciones a cayucos que se están viendo ahora mismo extralimitados, limitándose a simplemente a llamadas de atención puesto que carecen de folios y máquinas de escribir para confeccionar el atestado. Esta noticia es de Noticia Europa Presión. Presión 240, primo. Au, a Societat Anatori. Molt bé, i tenim a l'altra banda el fill telefònic a una persona en la qual no parlàvem fa molt de temps, però que l'altre dia va estar en Godella, Godelleta, visitant-nos. Sí? Se va menjar un quilo de dísperos. Ai, I ell està dient, Chicha, des, des d'on mos crides, Chicha? Ja t'està cagant? Chicha, Chicha! I eh, què passa? I eh, Picha! Picha! En quin poble estàs de la comunitat valenciana? En Alcántara el Chunque. Sí, ah, tío. Eh, pues ya sabes que hay una manifa pronte, ¿eh? Ahora te la diré. ¿En Alcántara? Ah, no, no sí, Junior sí. Eh, bueno, Picha, què vos contes? Pues está cayendo d'aigua que flipes. Está plou? Està plovent? Está diluviant, milindri. Tu saps aquesta cançó que diu cagre de plou, moment, quan moment. plou arremulla. Qui, qui, qui està amb tu, Picha? Està en el món, milindri. Qui, qui, en qui estàs? En eh, el gemelo. Ah. El Xemelo, i el Ramon! Ramon! Que te la suple el món! Ja, estic molt cremat, eh? Estàs sí? cremat, tio, per Collons, què? pues fica't a l'au ja que plou. Per... Amb el poble són uns fills de putes. Per Ai. Tu eres carcelero, no, Ramon? Jo no, m'han batejat per l'Alcántara, m'ha canviat de poble. Ai, ai, ai. Ara és d'Alcanterero una altra vegada, no? Sí. Yeah. Perquè carceleros, mitja merda i embusteros. Sí, i, eh, i, i Alcanterero de també, i Vinixideros també. Oh, Ramon, què fas en el pitxa? En la chicha, pues me lo va a comprar para sopar esta nit, anticrisis. Què bicis Però teniu? que Què bicis? o, o, gastronómica dice que feo ahí? Bogavante. <laughs> Bogavante. Bogavante. Bogavante a la cacerola. Que <laughs> aneu a comprar a Vidal, no? Ja, ¿A llamanto. Aneu a comprar a Vidal, no? A Vidal no, home, no. Ah, Mercadona, que té categoría. categoria. a Cagafur. A ah, a Cagafur, pero ahir te este diu que anar al Cira, no? Al Cagafur. Ah, bueno, sí, no? sí. Ah, no. Eh, sí, no, Está al Carrefour no. Esperis y en, en Villanueva de Castellón. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí també estic a l'estiu, ahí també. Ahí la Guàrdia Civil, que no em deixen viure tampoc. Molt bé, Ramon, ma, ma, saps que estàs en directe, no?, si en Radio Godella. Ara ja on estiga. La ve, la B de Mortida. Lliure, no diuen que lliure hi eh, ha llibertat d'expressió, però jo sí. prese, i el que vull acabar i el que no, també. Yeah, Ai, Ramon, està, estàs inspirat, eh? Yeah, Ramon, la llibertat d'expressió saps com la fas jo? Yeah, Ramon, te presenta el tio Paco, eh? ¿Qué Paco? ¿Qué pasa, Ramón? Mira, sí, sí. Ya, ya están estos fotos en la mano. ¿Tú sabes la libertad de expresión con la fas yo? Sí, sí, com, com. Oye, Ramón, t'anem a fitxar a tu de corresponsal en comptes del Chicha, eh, que eres més graciós. No! No, no. me mullo més. Eh, ah, home, ten, teniu tots el, els dos el mateix monyo. No tinc temps. Molt bé, doncs pues m'alegre del, del sopar, eh, ixe que teniu ahí tan bo, ja mos convidareu una setmana d'estes. Això de calvo ja tinc... Bueno, com vulguis bé, però t'has de quitar el cap. Molt bé. <laughs> Molt bé, Ramon, doncs pues pa tu i pel Xitxa vos anem a una cançó de sopa de cabra. Quina, quina? La can... Com es diu la cançó? Deixa'm dir una cosa, Ramon, es diu la cançó. Ah. És a dir, que digui lo que disca des collons, pues Ramon. Di la xicha que te posa el programa després per sentir les tonteries que dius. La boca. Com, com? Ai, ai. Ja no vens a suma, Melendi, esta semana, que... que bueno, contamos que no han suma càrcer. El eh, monument, home, la falla de Sumacàrcer. La falla de Sumacàrcer, que és l'última falla que es crema en tota la comunitat valenciana i tots els països andorrans. Estupendo. I què actua? Quina orquestra actua? La Pato, home. Home, pues ahí estarem. A veure si m'educa el tio Paco. Ja ho tens tu clar. La Pato li toca la gossa i obrim pas. És veritat, que la Pato fa versions de la gossa i obrim pas i el més fort de totes és que és Paco, no, que les toca millor que, ells. <laughs> bueno, Picha, pa tu una cançó de sopa de cabra. Deixa'm dir una cosa. A Oh! A Apachurla, cuideu-se i casqueu-se-la! farro Faro he posat estatal, a la marmolina jo estic enganxat. Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals.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 T'has posat, t'hem posat, t'han posat, Molt bé, estem a Cent Ciutat Anatòria, el programa del 27 de maig de 2010. És que mira que ho faig bé. Oh. Són les 7 i 40 minuts de la vesprada, no, Jordi? Eh... Efectivament. Sí, más sí, el tío Paco. Bona tarda, tío Paco. yeah, ja fa rato que així, que así, que ya nos hace de nit encara, ¿eh? Encantat de saludar-te. a mi també me agrada. Bueno, ya sabeu que, pero a tots els nostres audients de la Ribera, que la comarca de la Ribera en la Vall Farta està plovent, està diluviant, que el Chicha i el Ramon se'n van de sopar, per si algú voleu anar. Després direm el seu telèfon. I tenim a l'altra banda del fil telefònic al senyor Guillem Fidel. Sí, bona vesprada. Què passa, canalla? Ja, Guillem. Què passa? Com va la gastroenteritis? Estic bé, ja, ja no me finye ni res. Molt bé. Este, ca, este eh. cada de setmana m'hem apuntat a un altre campionat. Què dius? Sí. Sí. Al campionat de suros de, suros de la Safor. Molt bé, Guillem. Tu saps que sol la ràdio Godella, Ciutat Anatori. Tenim fill de puta la setmana o què? Que sí que n'hi ha fill de puta la setmana. I més de uno, no? Pen, I... No me, no me penche ja, home. No, que te vaig a penchar, bueno, home, bueno. collons en la perxa. Que volies dir algo a, a, a, a banda del fill de puta la setmana? Sí, me, me pots dir com, com acaba el campionat del cap de setmana passat? No, no t'ho puc dir. No. Vale, fill de puta la setmana, redoble. Guanyillo. ¡Pica redoble. El fin de puta de la semana es. El tío Papico. ¿Ah? ¿Ha A ver si era yo. Tengo la penchat. Pues querido en Pelcool. Ah, tío Paco. Bien, me cago en la Además intentar una conexión a través... través. Ahora la intenten. Bueno. Paco, te esperé una noticia curta, ¿no? Una noticia curta, te, me caguen de ella. Noticia. Como a fin de puta la semana. Vale, tira, Paco. Bo, diu, diu el tio Camps, això que se diu com jo però no és igual perquè ell té tratges i jo me les aplane, que pateix l'envit injust de l'aparell de l'Estat. Qualifica de cor, corta i enganxa l'acte del xutxe Pedreira i assegura que no té por absolutament a res, clar, perquè no té vergonya tampoc. Ah, apela a la senyera i als ciutadans per a continuar. Tu saps el que dit la dona? Diu, che, tu... Tenim així en Radio Godella, retorno a los 80! Esa ah, pena! eh, eh, eh. tío Camp dice ah, que, se, se envuelve la senyera y yo tengo una amiga que dice pues hey, la senyera y la madre que la parís se sense tabaco a la cárcel, tío, a Picasso. Bueno, Paco, ¿qué tenéis por ahí? Pues això, que diu que el Pedreira ha desbaratat la tesis per, a, per tres vestits i no es veu un pre, per, eh, a veure, a veure, per, eh, ta, ta, ta, ta, ta. per tres vestits no es ven un president. A l'imputar un presumpte suborn propi quan lliga els regals als contractes del Consell i del partit amb la trama. Subratlla després de parlar el delicte electoral que Camps presideix el PP. Total, eh, la cosa és que Pedreia avala la tesi de que la Fiscalia Anticorrupció dona una volta de rosca al suborn impropi per a convertir-lo en propi. En suborn cru, pur i dur, i això són paraules majors quan s'apliquen a president a un president. Aquest delicte està penat amb presó fins a 6 anys i inhabilitació per al càrrec públic amb data de caducitat de, de fins a 12 anys. Nano, jo robe 1.000 euros i me fan un xui per lo penal siguent eh, eh, funcionari d'aixòs de merda de punxaculs, Y me tiren al carrer. Y este fil de puta Está ahí vacilante y tal. Tú Tú imputado al carrer Y te defens con pugues. Y si se demuestra que eres inocente Porque yo cuando me han acusado alguna vez ¿ah? ha tenido que demostrar que era inocente Para tornar a trabajar Mira que eres buena persona. Eh, yo sí, Y volvemos no. I molt de país. Chávez en país, que va a informar muy. Xavi, senta, senta, se va Xavi, eh, se se está no te pregues que para a Con Rajoy no... Vivíamos mejor. Con Rajoy no, no, se veu que en el Paco Cas no té molt bona amistat, se veu que el senyor Paco Cas va muntar-se un partit nou, no? I no? va ser el Partit Popular de la Comunitat Valenciana autèntic. Es que, no, es que no tenía pesada. No, Xavi, pues espérate, ahora, ahora te lo informo yo rápido. Yeah, con Rajoy viviríamos mejor. Muy bien, anem a por y res, bueno... Español. El señor Guillén Fidel, que nosaltres vais a tirar, yo creo que hoy la, la, comiademos oficialmente, no? Sí? sí, sí, mira que eres mala I, persona. Guillem, no sigues bobo que t'has pillat però no toca. I això, i res, i la penya Jo no tinc la culpa que te l'has esclafat en la bragueta, nano. Xavi, n'hi ha que vindre preparat. Bé, ahí ho tens, Xavi, topa tu. I apreta ahí amb d'això i li no, i... I el Xavi me'l va llegir, me'l va llegir... Au, això no va, eh, Xavi. Les noves tecnologies, tu. Les noves tecnologies del directe. Y res, mientras el Xavi va buscar la noticia que la comentarem, Además a ficar una canción para als señores benzineros, per a todos que nos pero per a todas las gent que ens un poquito. y te vas a decir una cosa, especial, a la tía Meli, a ver si me quiere un poquito, que es más... Eso te quería decir. Solo me quieren querer los viernes. Y nada, vamos a poner la canción de Al día segundo vas a poder alzar de Kiss Up. No te emborraches, Guillem, que yo también te estimo. la prima del pueblo de Cotes, ahí de la Baifarta, que, están, que son ya fans, bueno. De, es escote de fa tres semanas. y para la gente es Marechats. ¡Ay Marechats! ¡Y está ¡Así que a una, no, dos de marea. ¡Viene viva marea para marejar. estoy mal Xavi que me va llegir el decàleg per al nou partit de camps. Però tu t'has enterat d'això, Pau? N'hi ha un nou partit ara que han montado. bueno, el pues montar-ho, eh? estem ahí. Vinga, Xavi, el decàleg. A ver si me el, bueno, el, interesa. el tema es que Pau Camps ha amenaçat a Rajoy de dur-se les categories a casa si no acepta presuntivamente corrupte eh, com a candidat de la Generalitat. Ah! Ai, mi Paquito! Paco. O sigui, el que és el mateix, traure dels, els seus del PP i fundar el seu propi partit de masses i d'estricta evidència campsista. Va, però que, lo, que van fer fa, un- lo que van fer fa uns anys que van fitxar els menys malos de, de Van. Unió Valenciana, no? Bueno, el, PP. Bueno, des d'ací l'animem i el recomano alguns punts bàsics de la ideologia del partit Yes We Camps. Sexo, drogues, rock and roll, Paco el, Camps... Paco, Paco. El punt seria, el partit no deu renunciar a les sigles, així que es, de, es denominarà Partit de Paco Camps el Valent. D'ara endavant... Eh, d'ara endavant, PPCV autèntic. El partit, eh, punt 2. El partit es reconeixerà la figura del militant simpatitzant i la figura especial d'amiguito de l'alma. Yeah! El tercer punt, el PPCB autèntic es finançarà amb una rifa de Nadal, el 25% de la replega de cada falla de l'Eixample i amb les aportacions recaptades per la campanya Això ho pague jo. Yeah! Quart punt, la ideologia del partit dependrà de qui governa a Moncloa. Si n'hi ha, gover si ha govern socialista, el PPCB autèntic es declararà independentista federalista simètric en el cas de que governen els populars i integrista islàmic en un hipotètic cas que guanyaran els comunistes. Comunistes! El cinquè punt del, del partit seria que l'himne del partit <clears throat> seria el de Paquito el Xogaratero. Així que s'editaria una versió chill out, un a doble i una tercera de King Africa per ampliar a conveniència en els esdeveniments organitzats per Orange Market. És la bomba, és la bomba. Sisè punt, el partit combinaria herència ideològica de Blasco Ibáñez i Rafael Blasco al temps que es reivindicarà l'econòmica de qualsevol altre dels cognoms Blasco. El setè punt, eh, que es mantindrà l'aposta per al Camar Raigua de l'Ebre, així com també la del Manzanares, que también... El vuitè punt, en el cas de que la província Alacant eh, se pose tonta i continua en mans de Ripoll, o sigui, els pocos amigos del Camps, el partit <laughs> optaria a la denominació Alicantón, Tolón, de, Vi <laughs> de Villena... ¡Este de hay bueno! I, bueno, el nou punt seria que el partit aixaria la seu, la seva seu del carrer Quart darrere de les torres de Quart per si cal tornar a emmurallar la ciutat i disposaria també d'una ambaixada a Madrid, al carrer Genova a meitat camí entre els tribunals i la seu del, estatal del PP, per si cal tornar a algun dels dos jocs, que mai se sap, com està, eh, tal com està el riu. I el desè punt seria que la gent del PP ve autèntic seria obligatòriament feliç, així així encara que l'estiguen fetxint en oli, amb un bunyol de carabassa, vull dir i per a tal fi es distribuirien pastilletes de la risa la soma, la soma del mundo d'una cèntrica farmàcia de València ahí está bueno tío Paco i què tenim a, a, banda de, a banda de festa i, desgavell què tenim ahí en Cabassot el divendres Uah, ja, yeah. demà farem més notícia per a recordar-vos ah, és la setmana que ve però bé, eh, tu ho eh, faig el divendres 11 de juny eh? de juny, no de dijuny Eh, 20 hores, a les 20 hores, classe de repàs final d'alumnes de Basot. Jo bailo, tu bailes, el baila. Sopar popular, casolà, a 6 euros. Tampoc estan, tant, tio, i vos donen de mitjar. Confirmeu l'assistència. 23 euros, bureo, amb membres de la colla Brials i rondalla incunable. Entrada Entrada lliure, tot acaba sot, que recordeu, ara està en Pablo Iglesias, número 49. Se fundar del Soebo. Eh eh, eh, eh, I bé, Llengo, deia el dissabte el nostre amic capa, cantautor local, i, bueno, cantautor, no, cantaor, cantaor. local, i, i la gent de, del grup de del Poblet, ah. Monten la tercera trobada de Camp de Godella. Ah! No sé on estàvem tu i jo en la primera i la segona, Xavi, però vamos, no sé. està la tercera. I el dissabte en el Molí, a les 9 d'un sopar de faixa, porteu el bocat i 3 euros. Exacte, tio. I, I a les 11 de la nit començarà. Gaudireu d'una estona guapa, popular i del poble. I cantaran gent en veu bonica, no com la del tio Paco i la meua. Exacte. I res, el del fin de setmana que no bailar. La meua és bona per quan te pica, perquè vibra i te raquica. En el fin de semana quiero bailar. después de una semana buscándome la vida. Yo me voy para la esquina porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al calvario. Yo pongo brillocito para salir a Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda. Voy al telefonito y llamo a mi negrita, paso por la Roig ahí en el chat, a la Beluco de Silla, i se poble que té uns arxius d'Espanya 2000. I se Se n'anem... On, on se n'anem, Toni, el de l'Orinal? A l'hostal del Sam. Ah, jo qué sé, si està cayendo una olla ahí, o com. Sí, sí plou, no, i evidentment així el repart restaurant de Sami se fent dos. el pitxa que en la vall farta estava diluviant. Sí. I em parleu tots alhora, que no m'entén. Així res, així no plou encara. Xxt, un moment. Que en la vall farta estava diluviant, ahir tot era l'Alcúdia. Ostres, per exemple, la vall farta en res que ploga s'inunda. Ja, ja t'ho he dit, perquè som, eh, veni, com deia el Botifarra, venir així de Carter i Cotes, els pobles del Granotes, no sé què, la, de piqueta. Bueno, ¿dónde estás, Antonio? Yo en mi casa, ¿y tú? Pero no, yo no, yo no te casa no, no, tens ensayo ahí a les 8 i quart en, en Riola, la, la, la, la? Ensayo, tio? Encara. Com? que me'n vaig pitant ja. Molt bé. Bueno, i què mos contes? Com està l'agenda lúdico-festiva o, o quins esdeveniments propers n'hi ha per ahir per les comarques valencianes? tots els que vulguis i més, perquè ara, per exemple, esta nit en Xàbia n'hi ha concert ahir d'un grup folk, que, que si plou no sé com quedarà. En Xàbia? Està eh? meva, bastant lluny, eh? això, no? És que tenim pluja fins al dissabte com a mínim, tio. Que guai. Sí, jo estic per comprar-me un calluco d'això. Bueno, pues va, ves, com, ves comentando coses, Antonio. Nuestro programa és tuyo pues doncs no ho sé, ni això avui, jo demà canten on tinyent i, i el dissabte en, en Sueca és la manifestació pel Sugar, que també canten. Sí, lo del Sugar. Ja ho ha dit el tio Paco, que demà cantes en, onti, en Ontinient. Sí, senyor. Ah, sí? sí en onti... claro, tu com dius, Toni? Onti, on ontinient, o on ontinyent, onteniente? Jo, jo dic Tontinyent. Tontinyent. <laughs> Ja sabia jo que tu tenies ahí... Tu agacha que ja te l'arreglaré jo l'orella, ja. Bueno, I què més coses, bueno, què més coses hi ha per ahir? pues no sé, crec que ja ja està, perquè el diumenge s'acaba el món. Molt bé. Sí, sí s'acaba el món el diumenge, per què? Ah, ho va dir el, el Bonafuente, no ha fet una votació perquè s'acabi el món o alguna així, eh? Ah, jo què sé. Eh, jo tampoc no, ho sé. No, no, no me facis cas, que ja saps que jo estic ratllat. Molt bé, pues Antonio, entonces ya, eso es lo que nos tenías que decir. Pues sí, yo pensé que ya está todo, no sé. Molt bé, doncs pues, eh... si vols fiquem un tema teu per acomiadar el programa, no? No, no, no, que avui té temps. Fes-te pues no una manola en directe, nano, fes-te una manola en directe. Tens la cançó Isa de les Maedeus, no? Quina? Jordi, la pots ficar des del minut 3? La cançó és molt complicat. Maedeus, la número 12. Sí, en el Fresh Drive està. La número 12 des del minut 3 i esta cançó mentre el Jordi la va buscant la podies presentar. És la... Vaig a ficar la de... I de canta el nostre amic el Navarrete? Si no me la clavas, vete. Y, sé que te deudines, me deudines a mí como yo a tú. Desde el minuto 3, Charlie. ¿Sabes quién te digo, no? ¡Tony! ¿Qué? ¿Pero qué, que la presentes en la barreta ahí del barrio La Coma, que tocó la guitarra contigo en esta canción y, y no, y el Xavi... La, la, de, la de la olora parrusa. Sí, y, el Chavi Castillo, ¿no? Que fue a los coros, ¿no? el Xavi Castillo que decía, no vamos a forrar, ¿no? <laughs> sí. Claro. ¿Y quién cantan esa canción? I a mi ja no me'n recordo. Cantes tu o qui canta? Jo crec que he de cantar. O qualsevol. Vale, vale, doncs pues anem a ficar al Navarrete i ja mos la setmana que ve, a Patxurla. Fica Navarrete, vols dir sé. Vale, ens recorda que Ciutat Anatoli té un concertet de... Eh, però ja... Però ja, ja ho la setmana que ve, Paco. No? Sí. Salut i on és lliure. Vos deixem en el Navarrete i l'olor a parusa que fa. Muy bien. Si no te salgo en el culo, asegullo. Eh. Yeah. Besitos. ¡Canalla! Yo no maldigo mi herencia porque Murcia no nací. Y aunque me venga Valencia, yo sigo siendo de allí. No quiero solo el dinero porque de orgullo me llena ser mejor embustero que nací en pena, que nació en Cartagena y ahora me voy al Congreso porque sé que en mi lugar dejo un pata muy espeso, cobarde y sin voluntad.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 98.0 ah,